kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله سبحانه وتعالى mana bu tilovat qilib o'tgan oli imron surasini 169 oyatlari va 171 oyatlarida shahidlar haqida qanday gumonda bo'lishligimizni alloh taolo bizlarga ta'lim beradi alloh subhanahu va taolo aytadiki Allohning yo'lida urushib qatl etilgan kishilarni o'lganlar deb gumon qilmanglar dedi. Balki ular tirikdirlar, Robbilarini huzurida rizqlangan holatlarida ular tirikdirlar dedi. Farihin bima atahumullohu min fadlih. Ular ana shu Allohning yo'lida qatl etilingan shahidlar Robbilari tarafidan, Robbilari o'zining fazli tarafidan bergan ne'matlarga xursand holatlarida rizqlanib turibdilar dedi. Va ana shu rizqlarga chulg'angan bu shahidlar o'zlaridan keyin qolgan kishilarga mana shu bashoratni beradilarki, ular uchun hech qanday qo'rquv va xafagarchilik yo'qligi to'g'risida o'zlaridan keyin qolganlarga bashorat berishadi. Va boshqa yana bir bashoratni berishadiki, Alloh tarafidan ne'mat qilib berilingan Allohning ne'matlari va fazlining ularga bashoratini berishadi. Va albatta Alloh mu'minlarning mukofotlarini zoya qilmaydi deb Alloh taolo mu'minlarning mukofotlari ajrlari to'la holatda berilishligini bashoratini beradi. Inshaalloh biz Sizlar bilan o'sha bugun maqsad qilgan ochiq suhbatimiz bor. Chunki mana bu suhbatlar avvalda ham bo'lib o'tgan. Inshaalloh mana shu suhbatlar bilan ba'zi birodarlarimiz oldida yig'ilib qolgan jumboqlar, ba'zi bir mulohazalar, savollarni yechilishligiga umidimiz borki, inshaalloh sababchi bo'lsak. Asosan men to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan shahidlar mavzusidan boshqa mavzuga o'tmoqchiman. Bu ham bo'lsa, jamoatimizda <clears throat> doimiy ravishda ba'zi bir savollar topilib turadi. Bu savollardan asosan bittasi e, ba'zi bir birodarlar tarafidan shu aslan bizda turgan voqeligimizga yarashan yarashmaydigan bir holat O'zbekiston Islomiy harakat tarafidan e'lon qilingan Imom Abu Hanifa mazhabida yuramiz degan so'z ba'zi bir birodarlarimiz uchun e, salbiy ba'zi birlar uchun salbiy e, tamom bo'lgan, hatto ba'zilari e, bizga shunday gapni oshkora aytishdiki, agar biz bilsak ediki, O'zbekiston Islomiy harakati Imom Abu Hanifa mazhabida yuradi, bu jamoatga biz qo'shilmasdik degan ochiq bizga gaplarni ham aytishdi. Asosan mana shu boraga biz to'xtalib o'tmoqchimiz. Albatta biz Imom Abu Hanifa mazhabini ahli sunna val jamoat degan payg'ambar alayhisalom bashoratini bergan haqni ustidagi ahli sunna val jamoadagi to'rtta mazhabdan bittasi deb tan olamiz. Va biz bu Imom Abu Hanifa mazhabidagi fiqhiy masalalarni hal qilishlikka bo'lgan qarorimizda ko'rkorona yoki siyosatan bu ishni qilgan emasmiz. Balki ana shu 4 ta mazhabdan bittasi bo'lganligi uchun va mintaqadagi musulmonlar mana shu o'zlarining fiqhiy masalalarini mana shu mazhab bilan yechganlari uchun yaqin holatda, ya'ni ishongan holatda shu ham ahli sunna va jamoatdan deb e'tiqod qilgan holatda biz mana shu mazhabni o'zimizga nima deb tanlaganmiz? O'zimizni fiqhiy mushkilotlarimizni hal qiladigan marja deb qabul qilganmiz. Albatta bu degani biz aytib o'tdik avvalgi suhbatlarimizda ham biz shiyalar singarin toqiya qilmoqchi emasmiz. Toqiya deb shiyalarda o'zini har holatga solishlik, sochi o'zi shiya bo'lsa borib turib sunniy qilib olishlikni vojib deb biladi ularga, toqiya deb biladi. Ya'ni odamlarni aldashlik. Biz bu maqsadda bu qarorga kelgan emasmiz. Balki bu narsani biz ustozlarimizdan ta'lim olganmiz. Bizning asosiy ustozimiz hisoblanmish Abdulla Qorakamni hamma suhbatlarda shu narsani biz eshitganmiz va bizga u kishi buni tanbihan ham aytardi. Ki u kishi o'zini suhbatlarida ham shu agar O'rta Osiyoda ikkita Hanafi bo'lsa, bittasi menman dedi. Va u kishini haqiqiy Hanafi mazhabini ushlaganligi, ya'ni odamlarning oldidagi urfiy mazhabni emas, balki haqiqiy Hanafi mazhabini ushlaganini. Va u kishini ibodatlarida, amallarida ana shu kishini kuzatib yurgan josuslar ham u kishiga ayib qo'ya olmas edi. Shuning uchun biz albatta bu falon mazhabda yuryapmiz deganimizni ilman basiratan tanlaganmiz. Va bu mazhabdagi Alloh taoloni va uning rasulini so'zlariga muvofiq bo'layotgan har qanday masalani qabul qilishlikni biz o'zimizga fiqhiy masalalarni mushkilotini hal qilishda marja deb bilganmiz. Lekin bu degani emaski, qolgan 3 ta mazhabni tan olmaslik degani emas. Balki biz 3 ta mazhabni ham to'la ehtirom qilamiz. To'la ehtirom qilamiz. Agar shunday kun kelsaki, shunday kun kelsaki, bizni jihad qilishligimiz Falastinda, yo Misrda, yoki Arabistoni Saudiyada bizni jihad qilishligimiz o'sha yerda zarur bo'ladigan bo'lsa, agar bizni Hanafi mazhabda turishligimiz O'sha yerdagi aholini bu aholilar singari jahilligi sababli fitnaga sabab bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha mintaqada agar Shofiyda yurgan bo'lsa, biz Shofiy mazhabda ibodat qilishlikdan hech qanday ikkilanmaymiz. Chunki biz aytganmizki, biz faqatgina mintaqani mujohidlar emasmiz, balki islom ummatini mujohidlarimiz. Tasavvur qilinglarki, biz bordik Falastinni jihad qilmoqchimiz. Falastinda Maliki mazhabi ekan, misol uchun. Ahli sunna va jamoadan 4 tadir. Shu yerga borib biz Hanafi mazhabda namoz o'qiydigan bo'lsak fitna bo'lib ketar ekan. Biz Maliki mazhabiga o'tib turib o'sha yerda namoz o'qishligimizdan hech ikkilanmaymiz. Ya'ni men bu narsani bildirib qo'ymoqchiman. Ya'ni bu yerda Hanafi mazhabda taassub bor degan so'zlar bor. Bu so'zlar ba'zi bir birodarlarimiz og'zidan chiqayotgan o'ylama gapirgan gaplardan olingan bo'lishi mumkin. Lekin bir mazhabda yurishlik boshqa mazhablarni inkor qilishlik emas. Men shuni narsani eslatib qo'ymoqchiman. Chunki bizda hozir kufr bilan ro'baro bo'lib turgan vaqtimizda ba'zi bir birodarlarimiz bu gaplarni chuvab yurishibdi. Har joylarda chuvab, har majlisda chuvab yurishliklari rosti bizga alam qiladi. Chunki biz bugun o'limga bayat qilib, kufr bilan ana shu konlarımız, qonlarimiz, yapken nomuslarimizga bir hisob-kitob qilmoqchimiz. Lekin bir narsani ham bir eslatib ki, albatta islomiy harakatning amiri tarafidan agar u Alloh va uning rasuliga itoat qilgan amir bo'lsa, agar ma'lum bir mazhabni olamiz, shunga muvofiq yuramiz deyişlige, Bu shariat doirasidagi amal bo'lganligi uchun qolgan birodarlarga bundan itoat qilishi vojib bo'ladi birodar. Shuning uchun bizni jamoatimizda mana shunday mushkilotlarni tugalishligini men xohlayman. Shuning uchun bundan buyog'iga biz bilmasdan bayat qilib qo'yamiz. Bu jamoatda Hanafi bo'lganini bilganimizda kirmasdik degan gaplarni ko'paytirib yurmasdan, shu kirishdan oldin shu narsalarni oshkor Hozirdan shar'iy lijdadan talabim shuki, safga kelib qo'shilayotgan birodar bilan ochiq suhbat qilinsin. Ki bizimiz uchun aqidamiz ahli sunna va jamoa aqidasidamiz va o'zimizni fiqhiy masalalarimizni shu Hanafi mazhab bilan hal qilamiz. Qanoat qilmaydigan bo'lsa birodar, uni biz bugungacha hech kimni majburlagan emasmiz. Shuning uchun shu masallarni men xohlaymanki, nuqta qo'yilsa, shu gaplar tugatilsa, degan maqsadda men shu bobda gap ochib qo'ydimki, biz bu narsaga qaror qilganmiz. Va aytib o'tdikki, biz birodarlarga o'sha diniy lijdaga ham, shar'iy lijdaga ham vazifa berganmizki, o'sha Imom Abu Hanifa mazhabini aslini bizga o'rgatadilar. Urfi nima? Odamlar o'zicha Hanafimiz deb yurgan xurofatlar bilan o'zini bezab yurgan insonlardan emas, balki ana shu Imom Abu Hanifa mazhabi Varish imom Abu Hanifa va boshqa mazhablar e'tiqod qilgan aqidasini bizga o'rgatasizlar deb biz vazifa berganmiz. Biz jangga kirishdan oldin qalblarimiz bitta bo'lishini xohlaymiz. Qalblar bitta bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga yarim yo'ldan qaytib kelishlik kerak emas. Shuning uchun bu borada men xulosaga kelishlikni sizlardan talab qilaman. mana shu ushbu afg'onistonda bir necha islomiy jamoatlar bor ko'p jamoatlar har bittasini o'zini ishlari bo'lsa mas'ullari bor shu jamoatlarni shu birlashtirish to'g'risida tolibonlar tarafidan biror bir maslahat biror bir yo'nalish bormi agarda e, imkoniyati bormiki shu jamoatlar bir birlashsada shunda kattaroq quvvat hosil bo'lsamikin degan bunga ijobiy bir siljishlar bor jamoatlarni birlashishlikka bo'lgan bitta mushkulot bor, bu ham bo'lsa, ko'p jamoatlarda bir noto'g'ri bir tushuncha bor. Jamoatga kirish chiqishlik ixtiyoriy. xohlasa turamiz jamoatda, xohlasa chiqib ketaveramiz degan bir tushuncha bor. Chunki o'sha haligi amirga itoat qilishlik, jamoatga e, xilof ish qilmaslik to'g'risidagi hadisni ba'zi birodarlarimiz bu faqat xalifalikka xos xalifa bo'lsa shunga qarshi chiqilmaydi, undan chiqilmaydi jamoatdan degan tushunchalar bor. Mana shu tushuncha ko'p jamoatlarda bor, xosdan arab jamoatlarida juda ko'p. Shuning uchun mana amirni bir qilig'i yoqmay qoldi. yo amirni biror bir o'rinbosarning qilig'i yoqmay qoldi. Tarafda bittasi sal bir obro'liroq kishi 4-5 ta o'zining talabdorlarini oladi, shatta chiqib turib, jamoati islomiy bo'lsa, jamoati deb bitta jamoat tuzib oladi. Misol uchun u ko'pida o'sha bir ta'zir, had joriy qilinmaydi. O'g'irlik qilsa, boshqa qilsa had joriy qilinmaydi. Chunki buni ham aytishadiki, bu xalifalikka xos xalifa bo'lsa buni qiladi deyshadi. Mana shu mafkura sababligidan e, bitta dushmanga qarshi shu davlatlar bor. Misrda bo'ladigan bo'lsa, o'nlab jamoat bor. Hammasi Misrdan. Bitta dushmani bor, ham mazhab, mazhabi ham har xil emas. Ham darbadar, hammas darbadar, hammas bevatan. Lekin 10 ta jamoat bor. Hammas aytadiki jihad qilamiz deb. Yo Libiyadan 7-8 ta jamoat bor. Jazoirdan 7-8 ta jamoat bor. Nimaga? Bu jamoatlarga bitta mikrob tarqatilgan. Nimaga? Itoat qilsang, u e, jamoatga bergan, amirga bergan bayatning xalifaga bergan bay'atdan farq qiladi. Haqiqatda farq qiladi. Haqiqatda farq qiladi, biz tan olamiz. Lekin bular o'zi ko'p ixtiyor bergan. Misol uchun bitta sini ilmi yoki tafakkuri amirdan kuchliroq. Amirni ba'zi gaplari, ba'zi ishlari yoqmaydi unga. Shatta chiqib qoladi, bitta javob e'lon qiladi. Yana bittasi, yana bittasi chiqadi. 4-5 ta jamoat bo'lib ketadi. Bu mushkilotga toliblar ro'baro bo'lgan. Toliblarda bunaqa narsa emas. Toliblarda shuni gunohligini to'g'risida sen hujjating yo'qmi? So'zsiz itoat qilasan. To'chi katta-katta vazirlarni shatta olib turib, shofir qilib qo'yadi. Shofir olib turib, vazir qilib qo'yadi. Vazir olib turib, vali qilib qo'yadi. Valini olib turib, bir rayonni hokimi qilib qo'yadi. Bular so'zsiz itoat qiladi. Chunki payg'ambar alayhisolam o'sha vasiyatlardagi vafotlardan oldingi namozga ta'kidan vasiyat qildilar, shu jumladan itoatga ham. Toliblarni bugun mushkulotga ro'para qilgan, masalan, Tolib birodarlar oldida arab desa, shu Makka Madinani tushiradi bular. U Jazoir, Mag'rib, Yaman, Qatar, Imorat degan narsa tushunmaydi bular. Arab dedimi tamom shu Makka Madina, shu Arabiston deydi bular. Vaholanki shu sohada o'zida bir qancha jamoat bor Saudxon. Mana Afg'oniston o'zida. Ha? O'ndan ortiq arab jamoatlari bor. Lekin bular bu jamoatlarning hammasini boshi men rahbar bo'laman dedi. To'planishibdi. Jamoatni biz ularni qoralamoqchi emasmiz. Lekin ulardagi yomon ba'zi sifatlardan ehtiyot bo'lishni xohlaymiz. To'planishdi bir jamoat tuzamiz. Hop, Jamoat tuzishda oldin shartimiz shuki, shunga rais bo'ladigan odam bo'lib yiqitamiz. Ya'ni tuzilgan emas, hamma birlashgan emas. Shuni raisini olib yiqitib olamiz. Palonchi, palonchi, palonchi bo'lmaydi, bu loyiq emas. Hali birlashilgan emas. Shuning uchun bu borada ko'p ehtiyot bo'lgan taraflar bor, lekin talaba tarafidan ko'p harakat bor. Hatto bizdan tavsiya qilishyaptiki, bir shura tashkil qilsani sizlar. Allohga hamd bo'lsin, ko'z tegmasin bu jamoatga o'zicha bitta bo'lib turibmiz. Shularni bir birlashtirishga sizlar ham hissa qo'shsangiz degan bir talab bor. Biz tarafimizdan ham harakat bor shular borasida, chunki agar bu jamoatlar birlashadigan bo'lsa, juda katta kuch bo'ladi. Har bir jamoatning o'ziga yarasha bir imkoniyati bor. Fikriy imkoniyati bor, ilmiy imkoniyati bor, ustozlar bor, jihodiy nimasi bor. Inshaalloh biz ham harakat qilamizki, ularni birlashishiga sabab bo'lib qolsak. Ha, savollar shu ediki, birodarlarga ta'zir beryapsizlar, qamayapsizlar, darra uryapsizlar. Shunga Mulla Umar tomonidan ijozat olganmisizlar? deyapti birodarimiz. Mulla Umardan ijozat olmaganmiz, lekin Mulla Umarga nozil bo'lgan kitoblardan olganmiz. Mulla Umarni payg'ambari Muhammad alayhisolamdan olganmiz. Fuqaholardan olganmiz, lekin shu Mulla Umar esdan chiqib qolibdi olishlik. Chunki Mulla Umar hali maydonga chiqmagan vaqtda biz chiqqan edik. Biz jamoat o'laroq bor edik. O'zbekistonning ichida islom lashkarlari nomi bilan Namanganda biz shu jazoni berardik. U vaqtda Mulla Umarni tanimasdik haqiqatda. o'sha vaqtda O'zbekistonning ichida shunaqamidi? O'zbekiston ichida bo'lganimizda ulamolar bilan maslahatlashib shu ta'zirlarni, jazolarni berardik mujrimlarga. Lekin inshaalloh bir so'rab ham qo'yamiz inshaalloh. Ba'zi birodarlar agar shu narsa kerak bo'lsa, sizga aytib qo'yishgan bo'lsa, qulog'ingizga Mulla Umardan rasmiy bir xat olib kelamizki, ijozat, ta'zir beraveringlar degan. Bir. Ikkinchi, amir jinoyat qilsa, amirlik jazolaydigan biror nima bormi bir nima deydi kuch bormi bor e, ahlul hal val aqd degan sho'royimiz bor agar amir xoin bo'ladigan bo'lsa xiyonat qilgan bo'lsa shu jamoat shu sho'ro taftish qilib uni jazolaydi tushundingiz davom ho'p bu savol ham birodarimiz yozibdi bunga ham axboroti muxtalifa yetib kelgan Muxtalifasi nima deydi? Qad vasalana axbaratul muxtalifa anil haraka islami li O'zbekiston. Kelena achalani gapini gaplashmaydi. Bunaqa xabar yetib keldi, bunaqa gap bo'ldi. Gap so'zlarga qaraganda agar dalili daqiq doshta bo'lsam, bad bupursin. Agar daqiq na doshta bo'lsam, iltimos سوالا را به شکل مجهول ندهیم نوشته است که به ما عوض اخبارا رسیده است و این سوال انشاءالله بعد صحبت ما خود ما دقیق میتیم فهمیدی؟ عباید الله؟ تمام دقیق میتیم میشه سوال التماس haligi mish mishlar bor ekan unaqa ekan bunaqa ekan deb yozma aniq yozinglar mana bo'pti falonchi bu narsani yeb ketibdi yermish demadi bu haligi nimasiz gapda haligi hujjati zaif bo'lgan gap shunaqa aniq mana shunaqa bo'libdida endi hmm. chunki ba'zi bir aytilayotgan so'zlar shak shubhalarni ko'paytiradi bunaqa emish qanaqa emish buna deyapgan ekan yoki qo'rqiyapgan ekan men tasavvur qilmaymanki biz zolim jamoat bo'lsak Shuning uchun lekin Ismoil akaning gapida jon bor. Jon borligi shuki, bizga ham uzoqdan eshitilib qoladi. Ha, jona. unaqa emish, bunaqa emish. Rastrosti menga alam qiladi shu. Chunki biz ahdlashgan vaqtimizda o'rtada Ismoil aka bo'lgan emas. Payg'ambar alayhisolam ayollarni ahdini o'layotgan vaqtda, bayatini o'layotgan vaqtda bir latani ushlab turibman. Bir o'rtalarda lata bo'lar ekan, shu latani ushlab bayat qilishar ekan. Qo'l-qo'l tushmasa ekan, lekin latani ushlashar ekan. Lekin sizlar bilan biz ahdlashganimizda bir-birimizga qo'limizni qo'yayotganimizda Ismoil akam bo'lgan emas, uchinchi odam ham bo'lgan emas. Bir-birimizni ro'bara o'tirib aytganmizki biz sizdan itoat qilamiz, toinki siz haqq ustida bo'lsangiz. Men ham aytganman, Men ham sizlar bilan borman, qachonki sizlar haqq ustida bo'lsani, e, uchinchi odam bo'lganman. Shuning uchun men sizdan talabim, hammangizdan birodarlar. Kech shuqan gaplarni 3-chi kishi orqali aytmang. Rosti menga ko'p botadi shu narsa. Chunki biz uraqangi bir vahshiy emasmiz. Gapirgan odam aytib qamab qo'yayotgan bo'lsak. Yo'q, aytib darrov o'tgan bo'lsa. Hozirgacha darra urilgan bo'lsa, u men bilan birorta bir shaxs o'rtasida bo'lgan emas. Jamoat ichida bo'lgan jinoyatlar uchun darra urilgan. Chunki meni haqqim yo'q, meni shaxsimga biror kishi bir narsa gapirsa, unga bir jazo tayin qilishlikka. Shuning uchun birodarlar talabimiz uchinchi odam bo'lmasin. Ya'ni bu degani taqsir bo'ladi. Hozir qaras bo'ldi. Alhamdulillah buni bizi bolla gapirmadi. Bizi bolla gapirsa u xatarli bo'ladi. Chunki bizi bolalar bilan biz ahdlashgan vaqtimizda bir-birimizga Allohni va Rasulini hukmiga muvofiq birga to'lamiz deganmiz. Va bu tayin qilingan ta'zirlar ham shaxsiy bir nimani tatbiq qilingan emas. Ya'ni shaxsiy bir adovat va biror bir kishining obro'sini to'kish emas, o'tkazib ham aytdik. Bu yerda go'sha biz shariatni aytdik, doimki shariat g'olib bo'ldi dedik. Shuning uchun biz agar jamoatimizda agar bu narsa bo'lsa yo ta'zir olgan birodarlar bu gapni aytgan bo'lsa, ularning iymonida shak bo'ladi. Iymonida shak bo'ladi. Chunki rozi bo'lgan emas. Avval aytdi roziman, ki rozi bo'lganman. Shuning uchun arablar tomonidan bu narsa bizni ko'p gaplar bo'ladi. Diktatoru bu, faloni bizdoni, ey, qo'yib berish kerak u. Ozgina bir demokratiya ham bo'lish kerak degan arab birodarlarimiz bor. Ha, bilaja bu nima bo'lib ketyapti bu? E, rivojlanib ketyapti yu E, ko'p gaplar bor. Shuning uchun biz bir orqasida yurmaymiz. Oxirda aytadigan so'zim, birinchi o'zimni nafsimni Allohdan haqiqiy taqvo qilishga buyuraman. Va sizlarni ham ki birodarlar, agar Allohdan taqvo qiladigan bo'lsak, Allohning yordami bizga bo'ladi inshaalloh. Chunki Allohning yordami nusrati muttaqilar uchun. Va oxirda aytadigan so'zim shuki, birodarlar, albatta men ko'p suhbatlarimda shu gapni takrorlayman. Bizni bir-birimizga minnatimiz yo'q. Na meni sizlar ustunida minnatim bor, na sizlar meni ustimda minnatingiz bor. Balki Robbimizni hammamiz ustimizda minnati bor. U minnat bizni Alloh taolo hidoyat qildi. U minnat bizni qalblarimizni bir-biriga ulfat qilib qo'ydi. Men bo'lay yoki sizlar bo'linglar bir-birimizga nima qilyapkanmiz, Alloh uchun qilyapkanmiz. Ya'ni o'rtada hech narsa yo'q. Na qarindosh urug'chiligi bor, na tanish bilishlik bor, Alhamdulillah bizni ko'pchiligimiz bir-birimizni shu yerga kelib baslarimiz taniganmiz. Ko'rgan Bu Allohning bir fazliki bizni hidoyat qilibdi va qalblarimizni ulfat qilib qo'yibdi. Va lekin bir narsani ki dunyodagi musulmonlar, xosatan O'zbekistonning ichidagi siz sizu bizdan ko'p umidi bor. Alloh ki hamdar ki bu jamoat solih jamoat va isloh bo'la oladigan jamoat. xayrni, yaxshilikni o'ziga qabul qila oladigan jamoat inshaalloh. Alhamdulillah biz bu jamoatdan rozi bo'ldik va sizlar ham rozi bo'linglar, birodarlar. Lekin biz doim aytamiz, u da'voni qilmaymiz, biz to'la bekami ko'z jamoatmiz. Kamchiligimiz juda ko'p. Lekin isloh bo'lishlik uchun darvozamiz ochiq. Bir kishi Alloh uchun nasihat qiladigan bo'lsa, qabul qiladi. Amiri bo'lsin, qolgan jamoatda a'zolari bo'lsin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.